na univerzitetu mnogo godine naših učitelja i svetitelja pravoslavne crkve, pravoslavnih hrišćana, kaže da nova godina treba da bude i svaki početak novog ljeta treba da bude naklenja. Ako ćemo istinski da je nazovemo novo i da uđemo u nju sa dobrim raspoloženjem, onda to raspoloženje i volje treba da budu takvi da u tu novu godinu ulazimo sa željom da se obnavljamo da se preobražavamo, da se popravljamo, da budemo zaista novi ljudi. I samo sa takvim raspoloženjem mi zapravo možemo i da se radujemo novom ljetu, novoj godini i da je u atmosferi pokajanja i nade, vjere dočekujemo i u crkvi Božjoj tiho proslavljamo. Kažemo tiho, mislimo obasljene nadom da će nam Bog pomoći u našoj namjeri da budemo bolji. Da iskorijenimo strasti koje predstavljaju tolovež i onu silu koja nas vuče na da dolje koja nas umrtvuje i čini stari, Kako se jedno ti kaže, da čovjek ne griješi, on stari. Pa iako je mlad godina, to je nažalost gledamo danas, mnogo mladih ljudi, ali od starijih, od velikih i teških pregrešenja, ovo su da cvjeta i život da se izriva iz njegovih da očiju, usana, uopšte da bude simbol života, ne samo ovog zemnog, nego da mu se i vječnost oslikava u pogledu, u riječi, u glasu, u pokretu. Mi vidimo ljude kojima se život ne vidi u očima. Vidimo ljude koji žele da se ugase i pokušavaju da se ubiju jedno, dva, evo je naša sestra Nenad ovih dana, treći pa četvrti put, uspjela da se ubije neka čudna sila koja vuče čovjeka potpuno kontra od onoga na što ga je Bog pozvao, u neku potpuno suprotnu stranu. Nažalost, da mnogo više i mnogo snažnije nego što neki od nas uče život naprijed. Ima i ta mlaka, varijanta mlaka raspoloženja, koje ni to će naprijed, ni to će bolje neće da se pomiri i sa onim lošim ponudama i tako silno vrijeme prođe u toj neodlučnosti, odnosno mladosti. A sveti Teofan, zatvornik, kaže da mi hrišćani novu godinu treba da očekujemo i u nju ulazimo sa odlukom da budemo zaista novi, da se obogatimo vrlinama, novim blagodatnim doživljajima, da blagodatnim iskustvima, blagodatnim opitima, da iskorjenjujući strasne poruke i loše navike, stičemo one navike koje nas čine istinskim hrišćanima i onaj duh koji nas čini istinskom djecom Božijom I bliže da se razloga da e, nova godina Ložeka, da gde kažem uokvirena i sa ova druga dva, kažem praznik, praznik poprezanja gospodnjeg u osmi dan rođenju i jedne divne i svijetle i svete i velike svetosti ličnosti velikog i, kako ga nazivamo, vaseljevskog učitelja naše crkve, koji možemo da se ponosimo, mada, nažalost, današnji naraštaj hrišćanski malo zna o svojim učiteljima, o svojim ocima, da se nekako slobodno snalazimo, obično sami sebe vjeri poučavamo, malo ko od učitelja, zbog toga i dolazi do određenih, kažemo, nesuglasica, pometnje, nerazumijevanja, zato što ne slušamo glas, pastira naša. Kada bismo ih slušali, sve bi bilo u redu, sve bi bilo mnogo, mnogo, mnogo bolje i kvalitetnije. Ali dobro, nadam se da ćemo vremeno prepoznati da u crkvi ipak postoji red, postoje hijerarhije, postoje učitelji, pastiri, ljudi koji su obdareni posebnim darovima od Boga, dani, da bi mogli stale u svojstvu da pasu i da botu, jer stale da može bez pastira. A jedan od pastira, veliki pastira crkve Božije, jeste i sveti Vasilij Veliki, koga da nas I zbog toga je mnogo važno da ovaj dan ili početak nove godine poveže sa ova dva praznika koji ga, da kažem, uravnjuju ili bolje reći koji uravnjuju našu ličnost koja evo dočeka ovu novu godinu u ovom proticanju vremenu prvo vlasti, prvo modre crkve Duboko, duboko to ništa. Ništa, brate, sve se u crkvi nije namacano onako od prilike, čisto da se prosto popune. Sve je duboko promišljeno, iako mi to vrlo često možemo da dokučimo. Vrlo često i ne želimo, niti nas to interesuje. A nekad ne možemo prosto, jer nam nije dana da idemo u trgovinu, što ne znači da nam nije dano po našoj mjeri. Tako da i tu treba biti oprezan, da primati po mjeru. A ovaj praznik je dan čitavoj crkvi, zaista bi svi trebali da ga razumijemo. Ovaj propovet ovog dana, dakle nova godina i da kažem, početak nove Bara. A sve to vidimo u raznom obrecanju gospodnje. Vidite, braći i sestre, crkva je organizovala nama prijem i onako ga je polako i polagodratno zatalasala. Nije ravno prijem kao što je u svijetu pa ima samo nekoliko, da kažemo, pomjeranja u vidu tih, da kažemo, svjetskih praznika, koji su toliko prazni da to danas i ljudi svjetskog nastrojenja vidi. Potpuno prazan praznici. I ona čitava godina rada, besmisla. Šta se čovjek ne radi? Kakve ste gluposti ne smisli, ne organizuje, kako se banalno sportu savremeni čovjek. Šta sve ne da radi da bi vrijeme, da kažemo, nečim obogatio? Do kako se i gluposti, ali i opasnosti dolazi. A u crkvi Božjoj vidimo da je vrijeme izuzetno dobro organizovano, blagodatno ustavljeno. Evo, mi koji smo u crkvi vidimo da prosto nemamo vremena, zaista nemamo vremena, da se okrenemo za danom, jer već sebe, ako nismo dovoljno pažljivi, pa da učestvujemo u trenutku kad se neki praznik proslava. Zašto? Zato što već sutrašnje nudi novu radost, a da u suštini je jedna. Pa je tako je divno iskustvo, tako obogaćeno raznim raznicima, raznim slavama, raznim svetkovinama, raznim svetima, likovima. Evo danas sveti Vasilije, veliko obrezanje gospodin, nova godina. I šta ćemo i sad? Čitavu godinu dana po toga, da bi mogli čitavu godinu dana po toga. I u suštini, mi se ne odvajamo od onoga koje teret praznika, praznici bilo kog drugog. Dakle, sve to objedinje. Ali crkva, evo već sutra nudi, da kažemo, još jednu potrebu Božje bogopoćenje i nove tvari, novog vijeka, ako hoćete i novog vremena, možda još bolje, vječnosti u vremenu svet Serafim Sarovski, sveti Silvestar, episkop, Dreven, da i sve tako dan za danom, svetite za svetite, razne za razne, čitava godina dana, izuzetno bogato. A vidite, braći i sestre, dakle, crkva, Duh Sveti organizovao vrijeme, A početak te organizacije na takav način e, leži ili temelji se na bespočetku. ili, kako ga nazivamo, sa bespočetnim. Onaj ko nema početka, sin jedinorodni, gospod naš Isus Hristos, koji kao što otac njegov nema početka, tako ga ni on nema. U vječnosti, a u vremenu se začeo u realnom trenutku od Duha Svetog i Marije Djeve u realnom prostoru, u konkretnoj utrobi, u konkretnoj pećini, u konkretnom gradu, i začeši se vremena. To je tajna ovopućenja Božije, konkretnije tajna kaznika Bogobuljice. Začeši se vremena on koji je bez početka vječan. On je u vrijeme unio vječnost. I od tog trenutka vječnost prebiva u vremenu. Ili bolje reći, vječnost je prisutna u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista. Zbog toga crkva današnja danas naša poprezan kaže u osam dana. Osam dana u vremenu Vječnost, braći i sestri. Vječnost osam dana u vremenu. I još više osam dana od rođenja, ne uključujući tu vječnost koja je bila u presvete Bogorodice. To je tajna koja se čovjeku zavrti u glavu, vječnost, i to čini majku Božju tako veliku. Tako veliku da je dobro vječnost, sebe da smjesti i da joj prolaz da i da je rodi. Velika ručnost Majke Božje, veliko i A evo, od rođenja, kad je vječnost rođena i postava vidljiva i angelima i ljudima, osmi dan došao i time se, braće i sestre, vrijeme osvećuje prisustvom vječnog Boga I počeo da postoji kao Bogo čovjek u vremenu, dakle, osam dana od rođenja. Počeo da kroz vrijeme se kreće svojim rastom, svojim uzrastanjem, od povijeke pa do zrelog dobra čovjeka od 30 godina. I na taj način vrijeme počelo da se osvećuje. Drugačije da se organizuje u kraju, vjerovali mi u Gospodu Isuse Hristu i ne vjerovali. Klanjali se mi ovom Bogu ili onom. Mislili o njemu ili ne. Na kalendarima širom ove planete danas stoji 2011. godina. Od rođenja Hristova. Vrijeme se promijenilo. Ušlo je vječnost da u njega i to se odrazilo i uopće nam je rekao. Jer tu se čovjek i ne pita. To je tako, to je fakat. I to je tako da stav, kao jedno pomagalo, da shvatimo da se zaista desilo nešto veliko. Ako brojimo dan, ako brojimo godinu događenja jednog djeteta, to djete onda ne može biti odlično djete. Možemo i tako da počnemo da razmišljamo i da se krećemo da bi gledamo na drugačni način. Ko je to djete? Prosto pitanje, 2011. 12. Nego ne idemo tako ipak previše, kažemo, nezanimljivo za ljude koji žive u crkvi, koji gospodu drugačije doživljavaju. Dakle, nama je važno da, da prepoznamo i da shvatimo da je vrijeme od tog trenutka položajte u vječnost. Ali, vrlo važno naglasiti, samo u crkvi Božijoj crkvi apostolskoj, crkvi pravoslavnoj, koja je, braće i sestre, tijelo Hristo i u njoj, koja je u vremenu, je crkva Božja, evo i u vremenu, u 2011. godini. Puna vječnosti. A kako ona može, kako da bude drugačija kad je tijelo Hristo? Ona u sebi, iako je predana, nosi vječnost. Iako je u vremenu, ona u isto vrijeme, da kažemo, i bez početka. I zbog toga, sve ono koji ulaze u crkvu Božju, naravno, priziva, ali i snaži i čini vječnost i kroz sjedinjenje sa gospodom našim Isusom Hristom. Ona nam daje vječnost, uliva je u nas, kroz naša usta i preko našeg tijela. Kad se krštavamo, tijelo se pobožava u vodu, a duši se oblaču vječnost. Kad nas u Hristu kada se bilo pomazuju sveštenici ili episkopi, pomazuje se čelo i tjelesni udovi, a duh sveti silazi na dušu kroz sjesu. Kad da se prikašće, otvaramo usta, primamo tijelu i krv, primamo vječnoga i to još e, eh, raspetog i vaskrstog gospoda to je tek tajna, koju zaista treba izdržati na nogama. Zbog toga je mnogo važno da poznamo Gospoda, da prepoznamo crnu Božju po tijelu Hristova, da prepoznamo vječnost u vremenu crkve Božje. I zbog toga, braći i sestri, crkva ima takvu vlast nad vremenom. Kako se to odnosi prema vremenu? Nekako zapovjednički. Kad pa imate, kad čekamo episkopa pa kada počne sveta liturgija, koja je zakazana u 9 sati, a episkop zbog obaveza ili zbog otežanog puta, ili prosto zbog pouke koja će uslijediti zakaz pola sata sat, i sad neko od naroda pita Pa kad počinje liturgije? Zar nije u devet? Onda neko od bolje obaviješteni ili dublje vjerujući kaže devet je kad vladika stigne. Znači, vrijeme će sačekati vladik, pa će onda otkucati 9 sati. Iako može da dođe i u 12, navrš, da opet će biti devet liturgije će početi na vrijeme. Isto tako, kad počinjemo svetu liturgiju, mi probijamo, braći da i sestri, i vrijeme i prostor. To su snažna kretanja, snažna uvijetanja i izdovijetanja, strašno dobiđaja, strašno trenucija daj Bože, i strašni doživlje. A prosto da treba, a evo, dobar je trenutak, dobar dan, nova godina, nekako uz pomoć blagodati Božje, kažemo, obogatimo tu našu namjeru, da je snažno, da zaista uđe na novu godinu, ne onako prazno, kroz neka razvaljena vrata, ušli smo u novu godinu, novi dan, nego da uđemo u novo vrijeme, da bismo bili što bogatiji vječnim osobinama, odnosno darovinama. I to je pravo u vašem ovom godinu. I zaista će biti nova godina. Ne samo sutrašnji dan, nego svaki dan kome se budemo trudili, bit će novo. Odnosno mi novi i sve novi i novi i sve vječniji, tako kažemo. sa jedne strane preznanju spodnje, jer Bog je došao u vremenu, došao u tiru, mnogo važno naglasiti, evo danas, čudesti praznik obrezanja crkve ga ne zadržava mnogo, ali dovoljno je da Bog koji poštuje zakon, koji je sam dao našim pravcima i sam ga ispunio, nije ga samo dao, nego ga ispunio, dom obrezanja, braći i a obrezanje je hiručki zahvat. I tu je krv Božija već prolivena. Hiručki zahvat na djetetu osmodnevno. Na osmodnevnom Bogu, braći se se. I to je dokaz, vrlo važno, jer je djavo vrlo često udužavao danas na drugačiji način, ali da i tekako položio da je Bog postao da čovjek. Tjelesno, obrezan, da se kaže u odkus. I ovaj praznik prije svega stavlja akcent na to da je Bog imao tijel, da je se olakoti Bog tijel, Bog čovjek. Mnogo važno. Mnogo važno zbog nas koji nosimo tijel. Mnogo važno. upravo sjedinjujući se sa Gospodom. Kao ljudi, noseći ljudske prirode, sjedinjujući se sa njim, jer i on koji ljudsku prirodu, našeg spasenja radi, mi, braći i sestre, sve pritisni i božanskim energijama. I tako stičemo vrlovinu a su božanske, da kažem, energije. Mnogo važno glasiti, jer mnogi ljudi se zavaravaju kad kažu pa dobro je u crkvi, a dobro je što. Ne može biti dobro. Ako je van crkvi, ne može biti dobro. Kažemo dobro, evanđelski dobro. On ne može imati vrline. On može imati, imati neke duševne projeve, ali vrline u tom, da kažemo, svetotajinskom, božanskom smislu, ne može, bogoškovičanskom smislu, idejskom, ne može, otkud je mu taj problem, kako on to dobio, na koji način, od koga, kako, preko sunca, preko vode, i sebe samo, ne može, mora se sjediniti sa gospodom, crkvi Božoj u svetom krštenju, miropomazanju, da prima svetotijevsku krv i to nije dovoljno. Postoji tu zanim. Nažalost, žalost, danas očekite tu varijantu Ništa. Kršten si, miropomadan si, samo se pričešćaj, sve u redu, imaj svoj imidž i to je to. Živi, potiče. Štiti svoje prava, nemoj da daš slučajno na sebe, drži do sebe, sudi se, presuđuj, vodi, osuđuj, kršten se bilo pomaza sve druge. Ne. I to je zavod i to je zavod. I zbog toga imamo s ove druge strane svetoga Vasilja Velikog, da nam on objasni tu situaciju. Da ne bismo dobro počeši, loše završili Sveti Vasilij veliki braći i sese, mnogo, mnogo, mnogo insistirao da se živi od zapovjestima Božja. To jest po volji Božjoj kroz poslušnost na tim zapovjestima. Jer nije dovoljno biti kršćan, nije dovoljno biti vjerokomasno, nije dovoljno biti samo prekršćivati se, Ne samo što njega dobro, mnogo opasno. Pričešćivati se, a gaziti po zapovestima Božeg. To je, brati i sestre, to treba da znamo jer tekstu jeste tako. To je jedan vid uslugivanja svetinje. Ili kako je sam Vasilije Veliki govorio, nerazlikovanje tijela i krvi u stvoru. A čovjek prima tijelo i krv uopšte e, ne zna U onom pravom smislu ne zna koga prima, da taj koga prima ima svoju volju, da ima svoje zapovjece. I treba čovjek da kaže ono se da ispita se, krepni, će ćemo se, nije problem, voli pozor. Ali kako se on nosi prema njemu, prišutno mu njegovim svetim zapovjestima, kako ih ispunjava, da li uopšte zna da li tumači na način kako je to Duh Sveti u crkvi Bože istumačio, ili nam neko svoje viđenje, ili ne daj Bože da imam viđenje nekoga koje je van crkve pravoslavne, što znači bez blagodati Božje, to jest ne može da ima obod, iako mogu sveti pismu da se bave i da ga poučavaju na ovaj na ovaj način, Ali van crkve Božije nemoguće je živjeti po volju Božije. Bez blagodati Božije nemoguće je živjeti. Nemoguće je ispuniti volju Božije. Jer volja Božija, bratni sestri, volja Božija je volja Božija. Nije to mala stvar. Na toj volji počivaju svetovi angeli. Ta volja održava tvore, bratni sestri Velika je to uglje. Sad mi, ljudi, da živimo po volji Bože. Nije to mala stvar, nije to ni lavo, nije to ni jedna I zbog toga u crkvi Božoj mi imamo blagodat Božju, odnosno energiju Božju koja nam pomaže da živimo po volji Božju. Bez blagodati Božje nemoguće živjeti po volji Božju. Iako može da postoji dozvoljena tu mogućnost, dobra nam zainteresovanost. Da bi se ostvari, ne može. Pa je bio crkvi pravoslavni. Vidimo mi sve to dobro, sve to red, ali da ispunimo zapovijest, mnogo teško. Još ako ne poštemo metod, evanđelski metod sticanja blagodati, da se to naziva na poseban način, ili put, ili ta da potreba za sticanje blagodati. Postoje metode, da zaista, za sticanje blagodati. Ako to promašamo, ništa brađe bisnosti, da nećemo moći. Oblokaće nas i vrlo često se druga, kad vidimo kako naše živote izgleda. Koliko puta promašamo evanđelsku zavrnost. Koliko poteza povučemo koji nemaju nikakve veze sa evanđeljem koji su toliko bliski paganskom, idolu bogopoličkom i bogom protivnomu, da čovjek zaista da se zabrije, čiji sam ja, kome ja pripadam, po duhu i čija god ispunjava. Zbog toga sveti Vasil je veliki, je ovaj njegov praznik nas poziva i da treba ispunjavati volju Božju I on je bio mudar franciskanski. Da on je to osjetio, jer on je dugo živio, treba da znamo kad su primio krštenje, u zdravim godinama. On je dugo živio bez blagodati Božje. I u tom životu je postigao majstvenu meru. Došlo je do ivica ljudske prirode razvio, da tako kaže, te potencijale ljudske prirode skoro do maksimuma. Bio je izuzetno ličnost. Tako obrazovanje kako on tada imao, danas mi uopšte ne poznajemo. Takvih ljudi, takvih ljudi više uopšte nema. Danas maksimalno obrazovani ljudi uopšte ne mogu da se upoređuju se nivom tog vremena i nivom svetog Vasilija veliko, ogromno, široko predstavljanje. I moralno življe, ali sve u ljudskoj prirodi i u zdravim godinu on prima sveto krštenje i prima blagodat Božiju usinovljuje se Bogu i biva pričasan božanskoj prirodi u blagodat Božijoj, biva usinovljen. I od tog trenutka on, braće i svoj um i svoj volju na sve moguće načine prilepljuje, zakucava za zapovijest Božju i zaista u pravu radi istinu Čuli smo večeras u besedi njegovoj, da je on svo svoje biće položio volju, položio volju Božu, zapovjesno Božu. I zaista, kad uzmete da ga čitate, a nama početak bio malo naporan, što bi rekao. Mislili smo, pa dobro sveti oče Vasilije, a mnogo je to On, braće i sestre, niće ne vrta van okvira volje gospoda. Ako monastirskim pravilima govori o trpeci, kako se sjedi, kako se drži nož, kako se drži viljuška, kako se koristi tanjir, kako se sjeda, kako se staje, kako se hoda, kako se govori, kako se stoji, kako se spava. On sve to oživa zapovesti na gospodu. I kaže, ali je moguće da to moramo šta? Nigdje da luta, nigdje vakum, ono ljudskog presuđivanja. To nije samo odlika njegova, nego odlika svih velikih svetitelja. Oni su vrlo malo uvjetali sa svojim presuđivanjem. Sve, ako poslušanje crkvi nisu morali da ispadnu iz svog vežišta, da bi spasili grožen bratni i sestre koji su bili napadnuti bukovima duhovno, koji su ih lovili ljudskim rasuđivanjem, odvajajući ih od Božeg zakona. Pa su oni uvijek nerad, ali iz poslušanja i iz ljubavi, izlazili u to samo na najizgled nadmudrivanje. Ali oni sami nikad nisu imali dilemu da to nije potrebno ali zbog spasenja bližnjih pružali su se, da tako kažem, istezali. Nikad nas ne bi zakon Boži da bi ljudima istumačili i da bi izobličili jeresi i zablud. Ovo su bili krimonari. Ali kad nije bilo potrebe za tim, uvijek su i u na Božim. Svaki svoj potez, svaku svoju misl, svoju riječ, svoju akciju, namiju, žetvu, sve su, braći i sestre, vezivali za volju Božju. Zašto? Zato što su oni, da kažem, iskustveno znali da kroz ispunjavanje volje Božje, što preciznije, što temeljnije, primamo energiju Božju, to jest blagodat, blagodat ili energije Božje. I tako se čovjek spečuje i sjedinjuje sa Bogom. A uslov da do toga dođe jeste poslušnost vodi Božje. Ne rasutljivanje, nego poslušnost. Ima je divan primjer koji govori o svetom Vasilju kao o velikom učeniku i učitelju poslušnosti. Došao je manastir i pita ima kaže oče igumana, tada već kao Evic. Oče igumana, pazite samo kako je, kako je on bio Bog kako se nije rasipao. Dubog i precizan. I Bogom puta. Kaže, imaš li ovdje dobrije kamođe? A kaže igumana, pa, sveti vladiko, svi su mi dobri kaže sveti Vasilij. Znaš ti što treba pita? Stavi ovce i manje razumije kao iskusan. Šta ga pita da kaže, imam ja. Dovedi ga kaže, kad budem za večeru. Ostave veliki. I onda ti večera, u da stvari prije večera, dovedu do monaha i kaže im sveti Vasilije, ovaj ljudi ne mogu ruke taj monak. Sveti Vasilij kaže, daj ja tebi dobro. I taj monak, bez razmišljanja, bez resuciranja, bez kultuarskog ponašanja, tipa, pa nemojte vladiku, da znate, ja sam smjerim kalužer, nije to prilično da vladike pere prostom monaku ruki, pozna se kakva ne objašnjenja, on je automatski, bez zašto, dao vladike Bohala i ispožio ruke. Sveti Vasilij mu je oprao ruke. Poslušao. Brzo poslušao. Izvježbano poslušao. Osmišljeno poslušao. Poslušanje sa dubokim ili, ako hoćete, visokim temeljem. I onda mu je rekao, sutra, kad budem služio svetu liturgiju, napomeni me da te položim za džakom. Počeo je sveta liturgija i monah ulazi sa određenog vremena okoli i kaže, Vladiku, da vas podsjetim da me položite u čijem džavu veliko poslušanje braća i sestri. Bio je položen i on ga je, sveti Vasilije, uzeo sa sobom kao blagodarni sasud. Jer blagodar Božja, energija Božja, ništa tako e, ne traži. I mi je tako rado ne obitava kao poslušanje. I kad uđe u njih, oni postaju riznice ne ljudske mudrosti, nego božanske mudrosti i božanske sile. I zbog toga sveti Vasilije, njemu je dovoljno bilo to što je uzeo taj uzor duše njegove, volje njegove, srce njegovo. Možda mu ni ime nije znao sve do čina oko polaganja ali mu je dušu odsvetio. I uzeo ga za svoje. To sve govori o tome koliko je cijenio poslušanje i smatrao ga u slovu za duhovnom napredovanju. Što to znači duhovno napredovanje u ispunjavanju svetih ređevskih zapovijesti, svete volje Božije i kroz taj podnik primanje blagodatnih energije. I tako se čovjek, brate i sestre, osvećuje i obožuje. Odnosno, spasava u zajednici s Bogom, koja tako ostvarena postaje ječna, neraskidljiva. I zbog toga je vrlo važno, zašto to naglašavam, pored toga što je praznik, zato što danas e, većina ljudi ne živi po volju Božju, To su velike, ali crkvi, opasne autorizacije, braći Isus. Mnogi nas žive dosta onako na divlje žive, divlje, zapuštene. Nekad potpuno nijesni, totalno jesni. Iako čovjek, onako što bi rekli, dotjerao se, otišao u crkvu, firmu se sredio, ali u duhovnom I odnos tog čovjeka prema svetom evanđelju, zato je se može strašno razmisliti. Se evanđelje Bože brutalno gazi, eskivira, deformiše kroz život. Ništa od života povoli Bože. I onda pati, onda stradanje, onda aritmije, gušanje, para, nesvije, mizanje, lutanje, lovo, što je najgore, ne ostvarimo cilj i svrhu. A sve to zašto? Zato što hoćemo da živimo glavno za koje se Bože. Za koje Bože te Neće se reći. Čeka te kratka i jasna. E Bože. I ti onako lutajući, bježajući od nje, sakrivajući se od nje, na kraju dođeš, osmijeliš se i pogledaš taj koverat, Boži koverat, i tamo da otvoriš, pročitaš i tamo piše Božjom rukom oprosti kratu. Ako hoćeš da ispoljiš moju volju i da primiš moju silu, onda oprosti. I mi, braći se, ako bi oprostili Boga, nema veze zašto ne kako Bog je oprosti, oprosti, pa će ti biti jasno što kaže Gospod, zašto ti oprostiš. Jer će u tom trenutku Bog početi tebi da oprašta i onda ćeš zavoljeti takav način, da ćeš s tim da opraštaš. Ne samo da opraštaš, nego ćeš se popeti na onaj veći stepen evanđelskog življenja, kad ćeš se moliti za neprijatelj i kad ćeš biti radostan kad je budu vodili, prevrtali. I još sve to bude imena Božije, mi da ću sjetiti veliku milost Božu, veliku problem sjetiti. Ali treba početi da ih malih stvari, tu biti vjere, da će Bog polako nas podiže na veći svet. Ne moramo da očekujemo da ćemo se popeti na veći nivo duhovnosti zbog toga što se često pričešljuje. Ne, To je vlada horizontna. Svakako se pričešćivati. Ali po mjeri pričešćivanja i u odnostima i među da budete vremeni. Ko se pričešćuješ često i volju Bože da poštuješ i da živiš po njom temeljnije, Svaki drugi, treći dan se pričaš, opa, e onda treba da budeš vrlo precizan. Onda malo odmislizavanje da nas žestoko optereti. Često pričešćivanje traži nas visok nivo. Mnogo dana više će da se traži. Zbog toga da se pričešćimo svak i u pričešću primamo da strašnu silu, ali za šta se? Pa da živimo po volji Božu. Da imaš Boga u sebe otvoriš se i Bog će kroz sebe ispunjavati svoju duhom svetom. I to je taj svetike, to je taj svetog vasilja veri. Otkud od njemu, u njemu kao čovjeku, koji do tada lutao, lutao, šta sve nije istraživo, kud sve išlo, šta sve preturio preko svojih leća. Tragajući, dobronamjerno, ali nikako da vodu Božju da pogodi. I onda kad se krstio, kad je Duha Svetoga, počeo se pričašćuje i da se podrizava živ vodi Božjoj Bogom svojim sebe, to mnogo temelj odvižnički odvažno, strogo, duboko i moćno sebe njega. to je 20 titelja kroz Bog kroz njih tvori svoju volju, da tako kaže kroz našu slobodnu volju, koja se kroz poslušanje, da kažem, sjedinila sa vodom Božom. I tu se to dešava spontano, sjedinjenje volje, volje Božje i volje čovječije, u svakom od nas. Do toga može da dođe. To je pitanje truda, pitanje potpuno. Poštevovanje volje, odbacivanje stave, upoveđivanje sebe evanđelje, gdje da se nalazi volja Božja uspešna. I to je taj put, braći, da glavni posao. Od tog posla nam još zavisi. I od dobro odrednog posla veliki plata će nam biti velika na nebesima, kaže Gospod. E tome je slučaj Sveti Vasilij Veliki učio i dan danas učio kroz svoje e, mnogobrojne djelo, mnogobrojne besede. Mnogo njih je prevedeno na to šestite i ipak najviše ulaz da svetu božansku liturgiju, da koju je, da kažemo, uobličio. To da su molitveno bogoslužbeno pol, on, onda sa blagim izmenama sveti Vasilije i sveti Jovan Zlatovski. I one njegove divne molitve prije i poslije svetog pričaš, tu se oni posebno vide kako je njihov odnos na Bogu ali pa u svakom slučaju vrlo zahtjevni prema sebi po pitanju ispunjanja volje Božije i prema sebi i prema svojim učenicima, prema svojoj pasi. Zbog toga i mi kao njihovi učenici, braći i sestri, treba ovu lekciju da prije svega upoznamo, a da počne se truditi, da ne gubimo vrijeme u svijetu i ugasiti. Svijet je, braći i sestre, u albu. On nikad neće to lekcije ne učite. Nikad. Nešto neće, nešto ne može. Tako ne treba biti vrijeme. Nego se truditi dok vremena ima i dok vječnosti vremena ima, a gdje je ona crkvi Božju? Jer je ona tijelo obločeno Boga, a da jeste obločeno opet današnji praznik, i učerašnji Božić, današnji obrezanje, i sutrašnji bogojavljenje. Svi pražnici nas tako i Boga dobro da počnemo današnji rad da uđemo novu godinu i da se trudimo da ova godina zaista bude nova po tome što ćemo na jedan novi način upoznati gospoda tako što ćemo tvoriti volju i time istinski i upoznati i samim tim dublje istinski zavoljeti, a kroz njega i oca, a sve to silom i dejstvom duha sveta. Neka bi Gospod presvetlica silno nam dao snage i mudrosti da tako i budu nam da je nazdrav razlik, najzdravljeno. Dobro, mnogi naši brati i očevi Siliju Imenga, on je prošle godine u ove dane primio monaški posti, on je od Serafim, primio posti, primio ga sveto svešteno ime, i time uz blagoslov našeg episkopa primili veliki blagoslov, velike primjere kako da živimo kako da razmišljaju, kako da se trude, da podražavaju sve pitanje koje imena nose, a kroz to podražavanje sigurno će podražavati i ličnosti podviga načalnika i onoga ko osvećuje sve svete i koji je divan svim svetima, gospoda našeg Isusa Hrista, i tako ući u sa svetu trojicu, to je tajna da davanja imena e, svetih ljudi i naša obitelj, naravno, sveta obitelj, manastir podnik, manastir usrednije. Takođe, u novim monasima uvijek ima i veću podršku, veću radost i u njima, iako se trude da drže monaški nivo, da se trudim ispunjavanju, suštinskom ispunjavanju monaških zavjeta, ne u nekom spolješnjem, onako, da kažemo, izrazu, farisejskom, pozivskom, nego suštinskom, da prepoznaju svoj poziv, da time privlače blagodat i na sebi, i na cijelu objetu, tako da svaki novi brat primiši blagodat, tajni monaša, tajni monaška postriga i primivši ime novo, a time kao da u tu obitelj na neki način useljava još jedno ovog puta svetu. Tako da su sveti Vasilij veliki, sveti Serafim, sveti prorok Zakarije, prepodobni Abetom i sveta pomoćnice Katarine, žitelji ove svete obitelji, jer oni neprestano bdiju nad onima e, koji njihova imena dakle tu se nama e, nada sve majka Božija koja je hram posvećen i od toga koristimo i svi oni koji dolaze u ovu ili neku drugu svetu obitelj i to je braći sestre crkva Božja puna tajna puna mogućnost puna sila. I zbog toga budimo u njoj, trudimo se u njoj, onako kako ona zapovjeda i bit će nam dobro i u vremenu i u vječnosti. Amen.